Часамі днём позняга лета пачынае хмурнець дзень. І гэта не збіраецца на дождж, а незаўважна падплылі павевы восені. Лёгкая плынь ветру зноў заціхне, і дзень зноў зіхаціць сонцам. Але ўжо астаецца пячаць летняга адцвітання. У поўнай сіле сваёй цвітуць летнія кветкі, і трава дростае пасля касы, а сэрца чуе, што не так ужо гудзе пчала над жоўтым малачайнікам. І вада ў рэцы плыве здаецца цішэйкі. Яшчэ ў пачатку ліпеню бывае жаўцей адзін адзінюткі лісток на бярозе. І так ён сярод пышнай зеляніны трымаецца доўга. А ў гэты дзень ён адарвецца і кружыцца ў паветры, пакуль ляжаў траву. К вечару пакідае звінець неабдымная шырыня летняга дня. Кладецца цішыня на зямлю. Жоўты лісток з бярозы ляжыць у траве і введён здалёку, і без яго, здаецца, не пахнуў бы так чабор. Не такі прывабны здаваўся б верас, і не было б такого вялікага шчасця ў душы. Бачыць траву і дрэвы, сіратлівы кус шыпшыны і вершаліну высокай хвоі, на якой ціха ляжыць праменне блізкага да заходу сонца. К вечару вецер сціх, і бязлюдная лясная дарога была зусім ціхая. У нізкіх месцах на ёй стаяла вода. Велічэзная бяроза ўзнімалася і над дарогай і здавалася над усім лесам. Жоўты лісток з бярозы заблытаўся ў траве і вісеў у ёй. Многа было верасу, выносістыя хвоі ішлі ў гару, Сонца ляжала на іх вершалінах блізка быў вечар. Пры самай дарозе ў густым зарасніку ядлоўцу і крушыны, напаваленым навальніцай ужо струхлелым дрэве, сядзеў сымон ракуцька. Еў хлеб і глядзеў на жоўты бярозавы лісток у траве. Ён быў нейкі нерухомы. Твар задумёны, маўклівы, жаваў ён павольна як бы смакуючы або да чаго прыслухоўваючыся ці можа жоўты ліст абудзіў у ім журботны сум вечарэла час ад часу ракуцька паднімаўся вытыкаўся на дарогу акідаў яе позіркам два бакі і і зноў адыходзіўся ў гушчар сядзець, жаваць хлеб і глядзець на жоўты лісток. Калі пачало змяркацца, ён узнепакоіўся, стаў часцей выглядаць на дарогу, схаваў у торбу недаедзены хлеб, скінуў боты, перакруціў на нагаханучы, зноў абуўся. Твар яго, меў нахіл быць э, даўгаватым тыдняў два няголеная барада ўжо густа адростала, Ужо добра ўмеркла, ужо і лісток ледзьве дзён стаў, А чалавек трымаў сябе на гэтым месцы ўсё так жа. Ён быў як прывязан тут. Некалькі разоў засаб ён уздыхнуў: « Божа мой, божа мой! Здавалася, што яму цяжка тут чакаць таго, чаго ён чакае. Нарэшце, калі ўжо зусім сцямнела, ён выйшаў на дарогу і стаў у нерухомасці, прыпершыся плечуком да вялікай бярозы. Ён не ўглядаўся, а толькі прыслухоўваўся. Над лесам засвяціліся зоры, а ён усё стаяў. І так можа некалькі гадзін. Ужо і зоры ночы позняга лета папялець сталі. Ён апошні раз уздыхнуў, успамянуўшы Бога, знайшоў па пацёмку сваё ранейшае месца пры паваленым дрэве, лёг на зямлю галавой на трухлявы ствол, і адразу заснуў, як самы стомлены чалавек. Ні разу ён не паварушыўся, аж пакуль высокае сонца новага дня не засвяціла яму проста ў твар. Тады ён прахапіўся, затрапятаўся, плюнуў і ўздыхнуў. Зноў вызірнуў на дарогу. Непамыты пасля сну і змяты твар яго быў шэры і смутак ляжаў на ім. Ён дастаў з торбы абкусаны учора хлеб і зноў стаў есці яго. Цягавіта, як добры гаспадар ходзіць за плугам, ён зноў стаў акідаць у два бакі вачыма дарогу, зноў час ад часу садзіўся на паваленае дрэва, Прыйшла хвіліна яму нарэшце пачуць штосьці такое, чаго ён, ян можа так доўга і чакаў тут гэта ішоў хтосьці поблізу тут выразна чулася чалавечая хада ціхая ў самой сабе і лёгкая але яна чутна была здалёку вядома у лесе дзе пад нагамі ўсяго многа твар у ракуцькі адразу ажыў як толькі ён пачуў нечую хаду здаецца рукі задрыжэлі позірк пацвярдзеў і пастава выпрасталася. Ён прыліп да вялікай бярозы над дарогаю сярод такіх жа вялікіх хвояў і пачаў углядацца туды, адкуль чуўся чалавек. Дзень быў ужо ў самай сіле, А ў дзень, калі ціха, у лесе здалёку чуваць. Так што гэтаму чалавеку прыйшлося доўга чакаць, пакуль наблізіўся той, хто недзе тут ішоў за свайго дрэва ракуцька ўбачыў незнаёмую яму постаць дзіўнага выгляду. Это быў малады чалавек з парыжалымі ад сонца валасамі на галаве палупленая ад ветру скурай на твары. Ён быў такі бледны, што яго не брала загара і такі худы, што адзежана на ім матлялася як на калуп. А ішоў ён так павольна і так яго вадзіла ў бакі, што льга было думаць, што ён некалькі тыдняў нічога ў рот не браў. Або яго месяц мучылі і спаць не давалі. Ён вяла, як не свае, перастаўляў ногі і прысутульваўся ідучы. На твары яго было напісана гэтулькі абыякавасці, да ўсяго навакольнага і да ўсіх мэт, калі яны былі ў яго, што было падобна, што ў яго навек патухлі ўсе жаданні і імкненні. Сымон Ракуцька бачыў гэты холад на маладым твары невядомага падарожнага і пачаў траціць сваю ранейшую ажыўленасць. Ён хутчэй здзівіўся, чым трывожыўся або узбучваўся. Ён стаяў і чакаў, пакуль невядомы падыдзе блізка, э, каб ціха гаварыць з ім, а не крычаць яму здалёку. А той пакуль пры... ну, пакуль прыклыбаў да вялікай бярозы, Ракуцька паспеў даесці хлеб і скруціць у жмут пустую торбу стой кто сказаў сымон ракучка і толькі цяпер заўважыў што адзежана маладым незнаёмцы ўся матляецца шматкамі зіхаціць дзірамі і што голае цело пабліквае праз дзіры і ніводная дзіра нідзе не латалася і ўсе гэтыя транты вывалены ў зямлі і і выфарбаваны ў колеры зяленева і лясной цвілі. Невядома здрыгануўся, але адразу ж ізноў унурыўся і спыніўся перад ракуцькам. Куты ідзеш і хто ты такі? — сказаў ракуцька. Невядомы маўчаў, як бы мову яму зацяло. Ракуцька бачыў некалькі разоў ён праглынуў сліну язык яго не варочаецца каб сказаць что-небудзь Ён быў падобен на вельмі хворага чалавека. Сэрца ў ракуткі зашчымела, ён дакрануўся да рукава незнаёмага абарванца і бадай, што шэптам прагаварыў, дык што ты? Захварэў, ідучы. Незнаёмец шпарка перавёў вочы з зямлі на ракуцькаў твару. Здавалася, што ён бы як устрапянуўся. І гэта, напэўна, так і было. Не дзіва, Ка у пустэльні загучыць чалавечы голас ад сэрца, то здаецца, ён можа падняць на ногі мёртвага. Ці няма тут дзе поблізу, каб мясціны прымятае, паляжаць. Унь, ткнуў ракучка пальцем у гушчар. Невядома з такім выглядам, як бы ён быў тут адзін, адразу сунуўся туды і адразу лёг пры паваленым дрэве на ўмятую ў зямлю траву. Это было тое месца, дзе ўночы спаў ракучка. Малады абарванец заснуў адразу, як толькі заплюшчыў вочы. Ракуцька паглядзеў на яго, уздыхнуў. Зноў выткнуўся на дарогу, каб наглядаць яе. Чарашняга жоўтага лістка ўжо не было. А на яго месцы ляжалі два свежыя, і трэці круціўся ў паветры. І восень падкралася, Божа мой найвышшы уздыхнуў ракучка і пільным вокам акінуў дарогу ў два бакі. На дарозе было пуста, але ўзнімаўся ветер, у дрэвах за гулою зашапталася. Ракучка пачаў часцей вытыкацца на дарогу. Надвечар надвор’е схмурнела, ветер аціг, Малады абарванец ужо сядзеў, і вяло вадзіў навокал сябе вачыма. Ракуцька, здавалася, забыўся пра яго, стаў неспакойны і не сыходзіў з дарогі. Нават раз ён шаптаў сам сабе: Дзясяты дзень жартачкі і няма. І вось зноў настаў момант, нехта шпарка і шумна ішоў дарогаю. Ракуцька застыў на месцы, Расчырвоены з-па целы падарожнік неўзабаве быў тут. Ракуцька шпарка рушыў яму насустрачы, яны імкліва абняліся. Гэта быў тамаш. Ён быў у ботах і пінжаку паверх рубашкі, торба з хлебам вісела на яго левой руцэ. Я 10 дзён усё стаю на гэтым месцы, сказаў ракуцька а цябе доўга не было. <laughs> Бо мне было нелёгка дабіцца пад перабродскую злыбеду. Ну там густа нямецкія гарнізоны стаяць. На дарогах варты многа. <laughs> Дык я такога даваў кругу, што ў тройчы дарога моя пабольшылася. Ну што? Як там? Это праўда, што там, лагер да забраных немцы зрабілі. Кажуць, што ў лагеры 5000 людзей, Але цяпер менш, бо нядаўна э, можа больш як палавіну пагналі недзе на работу. А хіба льга дазнацца, асталася яна ў лагеры ці на рабоце. Я падбіраўся пад самы лагер. Уночы я ляжаў у траве і глядзеў на калючую загарадь. Калі ісці з поўдня, то льга праз купісты тор падысці ціхом і ніхто не заўважыць там бадзяюцца людзі у таго жонка ў тае мушу лагеры ну добра я тут ім зноў вярнуўся мяне чакаюць я ім расхваліў удачу калі толькі гэта праўда што з гэтага боку варушацца людзі ты мусіць тут 10 дзён сядзеў і нічога не дазнаўся як гэта не я праўда сам не быў там пад сумлічамі але гэта праўда что там людзі варушыцца пачалі Праўда і тое што на шашы ці недзе там ля вялікага скрыжавання яны дзве машыны з арыштаванымі ад немцаў адбілі я нават больш дазнаўся Гэта там сабраў іх усіх сумлічанін кастусь лукашевич, а ў гэтага лукашевича дачка малая яшчэ ў лагеры сядзіць. Цяпер там пад сумлічамі немцы салдат больш наслалі і вынюхваюць все норы, каб напасці на след. Дык яны э, тыя сумлічане сюды подбіраюцца тут быццам вальней, Оось і раскідай розумом, як хочу. Яны далі мне так ведаць. Калі я захачу яшчэ з імі пагаварыць, то на вялікім скрыжаванні трэба толькі знак ім падаць, а знак такі. Трэба там под вялікім дрэвам тры разы засаб зрабіць что-небудзь такое, чаго сталы чалавек ніколі не робіць і чакаць пакуль хто-небудзь ад іх абзавецца. Але мне сказалі: пасябруюцца яны з намі, толькі тады, калі ў нас кулакі здаровыя знойдуцца. А так, калі толькі каб пабедаваць, дык яны і гаварыць не будуць. Дык гэта і добра, ідзі туды, зрабі там пад дрэвам, чаго добрыя людзі не робяць, і скажы, што я ведаю з якога боку і калі падысці да лагера. Я паведу іх сіх, няхай ідуць сюды, Надгэтуль бліжэй і зручней. Я пайду і прывяду сюды людзей, мы тут спаткаемся, каб разам ісці на перабродскую злыбеду. Добра, э, Я толькі <laughs> падрамлю тут. Заўтра зранку разыдземся кожны ў свой бок. Ну, А лізаветы нідзе так і не чуваць. Няма, Божа мой найвышы, Як жа так брыдка павярнулася ўсё. Чакай, давай лепш паямо з мае торбы і падрэмлем. Дзе тут каб зацішней? там аж страсянуў сваю торбу на руцэ і ступіў крокаў трыў гушчар і адразу спыніўся як аслупянелы там сядзеў малады абарванец з вялым позіркам каб не празмерная хударлявасць яго твары каб не смуглявая загарэласць тамашовага твару можна было б адразу сказаць што яны аднагодкі что ты тут робіш кто ты сказал тамаш оборванец паволі крутнуў направо і налево головой і за яго отказаў сымон ракуцькам Боже мой, <laughs> я забыўся, што ён тут сядзіць, А мы ўсё гаварылі. Хто ён такі? Каб жа я ведаў, дарога ішоў паспаць, попрасіўся. Это ж не хата, каб начаваць прасіліся. Хто гэта ў каго просіцца спать под куст. Э ты, ну, абзывайся, не маўчы, кажы, хто ты такі? Есці, дайце, сказаў невядомы. На табе хлеба і сала там аж падсунуў яму яду. Але кажы, хто адкуль, куды цягнешся да каго кому служыш кому служыш немцам ці людзям ну чаго ж ты жуеш моўчкі тамаш падняў кулак расказвай все чыста а то зараз больш не дажджэш на зямлі сядзець калі што ўтоіш на месцы палажу тамаш выцягнуў з кішэні пісталет спавядайся малады абарванец зварухнуўся по яго твары пайшла хваравітая грымаса я наморшчыў лоб и пачаў я ўсё чуў что вы паміж сябе гаварылі я ведаю хто вы и кажу вам я ненавіджу тое і таго, што і каго вы ненавідзіце але я скончу есці і тады пачахкаю і раскажу все пра сябе бо я так згаладаўся я слабеў што ледзьве сядзець магу не тое каб доўга гаварыць так і кажы што гаварыць не хочаш не не Не, я сам хочу паспавядацца. Тады з мае душы спадзе цяжар, які душыць мяне. Скажы коротко, па кім-небудзь у цябе душа баліць. Па самім сабе. І нікога ў цябе няма, выйшаў з панурасці Смон Ракуцька няма Дзе ж ты всіх потраціў той маўчаў Тамаш стаяў над ім і не спускаў з яго вачэй Сымон ракуцька пачуваўся так быццам зараз лясне над ім гром Малады абарванец так увайшоў сябе і думкамі сваімі пачуццямі, што здавалася ён і позірк вачэй сваіх паставіў у сярэдзіну самога сябе. Вочы яго і сапраўды ў гэты момант глядзелі самі в сваю глыбіню. Пачалося маўклівае чаканне. Невядомы раптам ірвануўся, на ногі адзін момант пастаяў, і сеў на паваленае дрэва. Як толькі сеў, з першай жа секунды пачаў гаварыць: « Я завуся Люцыян Акаловіч. Спавядаюся вам ад сэрца, бо можа, я ў свае 20 год ужо дажываю апошнія дні свайго жыцця. Я радзіўся там, дзе і вырас, Это дробны фальварак паміж клецкам і нясвіжам бліжэй да клецка гэты фальварак мой бацька арандаваў з 921 года а ў двадцатым годзе мой бацька разам з маею цяжарнаю мною маткаю выехалі туды под клецак следам за польскім войскам якое адыходзіла з усходняй беларусі на захад мой бацька пакінуў под бабруйскам свой невялікі маёнтачак десятсяін на сто у гэтым маёнтку датуль і праходзіла яго жыццё мой бацька меў много польскіх грошай і каля клецка адразу заарандаваў фальварак мог бы яго і купіць Але ён меў думку, якая не дазваляла яму рабіць гэтага. Думка яго была такая, што ён належаў да тых небагатых земле уласнікаў, якія былі у блізасці з вялікімі тутэйшымі зямельнымі магнатамі цераз польскую думку. Спачатку гэтая думка, была такая, што Польшча павінна быць ад мора і да мора. А калі прыйшлося ўсім выехаць на выгнанне ад бальшавікоў, то думка гэта стала такой, ад мора да мора, як сабе там хоча, а самае важнае, каб Польшча стала шырэй, ад нясвіжа, да бабруйска, каб хоць так. Тады можа будзе, ну можна будзе вярнуцца в свае маёнткі. Тады пачалася мара аб пашырэнні Польшчы на ўсход, хоць э, на малую разлегласць. Арандуючы фальварак под клецкам, мой бацька толькі і думаў, что аб звароце в свой маёнтачак, А дзеля гэтага ідэя пашырэння Польшчы на ўсход стала яго як бы мэтай у жыцці. І ўсё сваё жыццё ён гэтага чакаў. Раней ён проста жыў, А з гэтага часу пачаў, ненавидеть усё что не польское радзіўся и пачал расти я мне батька и прышчапіў свае жаданні яго думки стали моими думками калі я дароста ўжо до да свайго юнацтва я вырос думкаю и калі-небудзь адбудзецца паход на ўсход, і Польша асталюецца па ўсёй усходняй Беларусі. А слова Беларусь мы смяяліся, ніякай Беларусі няма, а ёсць Польшча. Гэта была і мая вера. Я скончыў гімназію і праходзіў факультэт у віленскім універсітэце і мог стаць высокасвечаным юрыстам. Ды шчасця не было ў душы маей. Мая вечна думаў пра тое, што недзе каля бабруйска ёсць месца, якое чакае мяне і дачакацца не можа. І што там гучыць мова такая, якая там ёсць, І гэта маё няшчасце. Бо мне трэба, каб там нічога, Нават і шум ветру не чулася, А толькі каб з таго месца, а не з варшавы, каб гучэла толькі польская мова. Я любіў той фальварак под клецкам. Але але ён жа быў і маёй атрутай. Там ёсць нізкае шырокае дрэва клён, які ўрэзаўся ў маю душу змалку. Але ён мне здаецца нечым несапраўдным. Хоць мне і цяжка ведаць, што можа я ўжо ніколі там не буду, і гэтае дрэва не ўбачу. Всё это так сабе, а сапраўднае там на ўсходзе, дзе павінна стаць Польшча. Так, Мне здаваўся ўвесь свет, і я жыў сярод прывідаў і зданяў. Ой Тым часам у нас пачалося расчараванне. У ніякага паходу на ўсход не было, А годы ішлі, і мой бацька стаў, старым чалавекам. Мы пачалі думаць супроць нашага ўрада, бо ён яшчэ ўсё не скамандаваў войску рынуцца на ўсход. А тут з'явіўся стары офіцер пагранічнай службы паліводскі, які дзеля сваіх мэт перавёўся з усходняй граніцы, на граніцу з Германіяй. Мэты яго былі такія. Ён быў у змове з нямецкімі агентамі і стаў завярбоўваць нашу моладзь для ўдзелу ў тым паходзе на ўсход, які падрыхтоўваўся у Германіі служачы на германской границы ён сам накіроўваў нас у германію праз граніцу а там нас аддавалі ў школы шпіёнаў змоўшчыкаў агітатараў і десантнікаў я пайшоў на гэта вельмі ахвотна Мой бацька благословіў мяне ў дарогу і сказаў, што палівоцкі не які-небудзь адзінокі авантурыст і што яго Ой што яго добра ведае нават такая высокая асоба як міністр Бэк адным словом я пакінуў як цяпер сам бачу бацьку і матку клёну фальварку і замілаванасць да навукі ў віленскім універсітэце сваю маладосцю жыццё будучае маё ўсталасці сціснуў зубы і рынуўся як мы ўсе думалі насустрач нашай будучыні якую мы спадзяваліся знайсці, трымаючыся за абцас нямецкага бота. Паліводскі быў нашым шэфам. Ён наведваў нашы школы і казаў нам, што служыць Геррманіі цяпер гэта значыцца дбае аб Польшчы. У тыя часы ён ужо зусім пакінуў службу у польскім войску, а служыў жыў недзе ў самой Геррмаії. А тым часам нас вучылі не толькі шпіёнству, а і ўлівалі ў нас пакроплі атруту спачатку абыякавасці, а пасля і непрыязні да Польшчы. Ужо тады я пачынаў задумвацца над усім гэтым. Але трымаўся, зацяўшы душу, бо спадзяваўся на прыход будучыні. Калі мы паможам Геррманіі пакласці пад польскія ногі сходнія землі Восень 939 года нас пратрымалі пад пільным наглядам. І калі Польшчы ўжо не было, мы вытрымалі экзамен на гатоўнасць да вялікага паходу на ўсход. Нарэшце гэты паход пачаўся. Больш як за месяц да яго я перайшоў ля бярэсця граніцу, і пабраўся сюды, прайшоўшы простой мой фальварак каля нясвіжай клецка. Бацька, маці і старая жанчына, моя былая нянька, і цяпер благословілі мяне. Бацька мне сказаў: Як толькі Германія знішчыць савецкую дзяржаву на ўсходзе, то Польшча зноў устане. Я не задумаўся, адкуль бацька ведае гэтую праўду, гэтакую праўду, а? І рушыў далей на ўсход. Не абадзяўся по полі лесе, адзічэў і чакаў калі германія рынулася на ўсход я калаціўся ад радасці за гэтую радасць нейкі чалавек на дарозе даў мне жалезам по галаве зваліўся некалькі тыдняў качаўся каля дарог баючыся кожнага чалавека и і разам з сабакамі і свіннямі, едучы траву і усялякае паскудства ў ямах і канавах. Мяне апанавала крываўка. Я ляжаў тры тыдні пад кустамі і вылечыўся голадам. Але лежачы так я захаладзіўся і мусіць, перанёс запаленне лёгкае Дык так я я пачаў лячыцца сонцам. І вось ужо трэці дзень, як цягнуўся па крысе, Зайсці куды да людзей мне няма як. Мене могуць забіць, калі дазнаюцца, хто я такі але мне цяпер ужо все роўна будучыня моя прыйшла ось яна якая як валачашчы сабака адзін і без нараду без надзеі і веры пазаўчора я я яшчэ думаў дабрысці як-небудзь да таго фальварка. Ужо ішоў той бок і нападкаў на дарозе жанчыну адтуль. Яна шукае сваіх дзяцей. Ад яе я дазнаўся, што маю матку немцы спалілі жывую ў доме. А бацьку, повесілі перад домом з падазронасці, што яны нібыта кагосьці хавалі. Я спрабаваў прыстаць да немцаў, якім я ўжо зрабіў сваю справу. Але ж я не немец і не паляк, а тутэйшы з-пад клецка. У душы ў мяне так жа пуста, як і ў кішэнях. За плячыма ў мяне ганьба, А перад вачыма пустэча. Немцы мяне страляць хацелі, Я ледзьве выратаваўся. Бо ты абазваўся Сымон Ракуцька пасабачы спадзяваўся на сваё шчасце. Няхай бы ты зерне сеяў і хлеб жаў. А то ты бачыў сваю радасцю тым, што нехта пойдзе, як ты кажаш, на ўсход чалавечыя косці трушчыць і кроў ліць. Як свет стаіць, то яшчэ не было, вядома, каб на нянавісці выросла шчасце, а радостасць на чужой бядзе. Ды куды ты цяпер маеш ісці? — запытаўся Тамаш. А ці ведаеш ты, што калі разобрацца, то я сам павінен быў бы, табе адразу галаву зняць за тое, што я вырас бесправам чалавекам звацца на сваёй роднай зямлі. Акаловіч змоўчаў, а пасля адказаў: « Куды маю ісці? мне цяпер трэба каб хто павёў мяне за руку але у мяне ожывае і ўжо гарыць прага расквітацца с палеводскім ён згубіў мяне і не толькі мяне аднаго а Ён поцягнуў на гэтую сцежку. А паліводскі хіба чуцён дзе? — ажывіўся Сымон Ракуцька. Паліводскі начальніка кругі. І цяпер бывае часта ў тым сваім маёнтку, які калісьці прагуляў карты, калі мяне яшчэ на свеце не было. Я спатыкаў тут наших, а яны ведаюць. Это маёнтак тут на гэтай самай дарозе. Мне казалі, там ідуць радзей хваёвыя лясы. Маён так захаваўся цалкам, дом, паркі, сады і ўся будоўля. Але пакуль паліводскі ўспомніў пра маёнтак, военный начальник округи обгледзеў его и хоча сабе присвоить полеводский живе в маёнтку и спрачается с военным немцам але куды ты идешь ледь не крыкнул тамаш я иду у той маёнток можа мне у там пашанцуе расквітацца с паліводскім. А тады што? А тады куды закіне ветер або хоць конец, А дзе табе жалезам галаву растаўклі у вялікім скрыжаванні, Ты там доўга быў, Я там перабыў усе свае хваробы. Что там чуваць? Каго ты там баяўся? Немцаў баяўся. Ім стараўся на вочы не трапляцца. Яны і слухаць не хацелі, што я ім служыў. Тамашніх людзей баяўся. Там нейкі Лукашевич чуцён якраз на вялікім скрыжаванні, калі я яшчэ ў тым баку быў. Ён напаў на цэлую калону нямецкіх грузавых машын. І ўсе яны там на дарозе і асталіся. Я дрыжаў, каб і яны мянень не ўбачылі дзе. Вось я, як голы, тут перад вамиамі. Я нічога не ўтаіў і нічога не выдумаў. Я даўно ўжо так не еў, як цяпер з вашых рук. У цябе зброя ёсць, а ніякае. А чым жа ты з паліводскім квітацца будзеш? Я там на месцы что-небудзь прыдумаю. А так мне смялей ісці. Выверні кішэні і покажы пазухі. Добра, добра, Оось ну, так. А цяпер скажы, як на споведзі. Уночы не ўцячэш, калі цябе не вартаваць. <laughs> А куды мне ад вас уцякать? Ну дык кладзіся на траву і спі, Бо ўжо вечар нахапіўся. Яшчэ пакуль солнце зойдзе, можаш выспацца. Акаловіч скруціўся ў жмут і стаў густа дыхаць у ствол паваленага дрэва. Бліжэй к дарозе лёг тамаш. Сымон ракуцька прыпёрся плячыма да бярозы і задрамаў. Ноч прайшла як адзін момант. Першы прахапіўся Сымон ракуцька і штурхануў тамаша. Пакідаю яго табе, сказаў тамаш да бацькі, паказваючы на соннага акаловіча. Каб ён нам не нашкодзіў. Яны абняліся і пацалаваліся, і тамаш адразу рушыў у дарогу. Гракуцька штурханула каловічаў. Той заварушыўся і ўстаў, нейкі занадта рухавы. Мне трэба ісці зараз, сказаў ракуцька. І я пайду, абазваўся каловіч, куды? Я з'яўлюся да балівоцкага і возьму яго за горло. От чаго ты такі трапяткі сёння стаў? Учора ты быў вялы, як п'яўка. Мне сёння лягчэй і на душы лягчэй, калі я скінуў з яе камень гаворкаю з вами. Мне можна ісці. Пачакай, пачакай. Я цябе павінен тут раней прыкончыць. А ты сабе ідзі куды хочаш. Это ж і ты абкрадаў мяне, калі ад мяне ўкралі маіх дзяцей. Сымон Ракуцька дастаў з-пад жакеткі рэвальвер. Акаловіч пабялеў, і астаўся стаять. Ракуцька прыгнуўся ў куст, развязаў торбу, На! І ты жуй выбарак чартоўскі. Сонце яшчэ не дайшло да паўдня, як акаловіч попрасіўся ў ракуцькі, каб той дазволіў яму ляжаць. Ракуцька кіўнуў галавой. Акаловіч быў, мусіць, вельмі абыякавы да свайго стану, бо як толькі лёг адразу заснуў, зноў носам у ствол паваленага дрэва. Ракуцька паглядзеў на яго, сеў каля свае торбы. Чалавек, які доўга быў толькі сам сабою, можа мець прывычку гаварыць сам сабе, Сымон ракуцька мыляў губамі і шаптаў сабе пад нос. Як сонца ніжэй сплыве, пайду ў дарогу, каб ісці да позняй ночы. А што з гэтым безгалоўным прайдзе светам рабіць? Перуны яго ведаюць. Можа, застрэліць падлу. Па Ракутька абмацаў свой рэвальвер і ўбачыў, што акаловіч спіць, як уліплы ў зямлю. Ракутька паглыбіўся ў свае думкі, сцішыўся. Лёгкая дрымота агарнула яго. А пасля ён і прыснуў трохі. І можа, нават больш як трохі, бо прахапіўшыся, убачыў, што сонца ўжо куды ніжэй стаяло шпарка ўстаў ён і з раптоўнай трывогай убачыў, што торбы з хлебам, калі яго не было. Машынальна кінуў ён вачыма да паваленага дрэва, Ніякага там макаловіча таксама не было. Адно прымятая трава сведчыла, што на ёй ляжаў чалавек ракуцькаў трупянеў. Азірнуўшыся на ўсе бакі, ён у момант сабраўся ў сваю дарогу. Месца гэтае сталося пустое і аставалася так, можа, больш за тыдзень. За гэтыя дні з бярозы нападала на дарогу многа жоўтых лісткоў. Кожны раз надвечар, калі яснае сонца перад захадам сваім, пробівалася праз вершаліны лесу і свяціла на дарогу. Жоўтае лісце вельмі яскрава выбівалася з зялёнага колеру травы. Аднойчы ў гэты час дня да гэтага месца падышоў нявада. Ішоў ён роўнаю размеранаю хадою і адзежа на ім той самы выцерты плашч і ўсё іншае, абтрапалася, абшморгалася аб зямлю і траву. У вялікай адзіноце ён стаяў пасярод дарогі над жоўтым лісцем і некалькі разоў уздыхнуў. Божа мой, Божа, Восень! Пасля, той жа ранейшай паходкай рушыў далей і скрыўся ў прыдарожных дрэвах яшчэ праз колькі дзён гэтай лясной дарогай прайшлі два нямецкія танкі і густа абстралялі лес паабапал дарогі а пасля гэтага назаўтра тут праехалі чатыры грузавікі паўнюткія нямецкімі аўтаматчыкамі следам за грузавікамі ішла лёгкая машинашына У ёй сядзеў нямецкі афіцер узросту сярэдняга і такой жа афіцэрскай годнасці. Аўтаматчыкі таксама абстралялі лес паабапал дарогі. Пасля гэтага яны праскочылі праз лес назад і паімчаліся шляхам на захад. Даехаўшы да вялікага скрыжавання яны выкіраваліся на шашу і спыніліся на абочыне. Афіцер закамандаваў чакаць, салдаты паселі на адкосах, гаварылі, смяяліся і курылі. У той жа самы дзень ранішнім цягніком захаду ў баранавічы прыехала пара пажилых немцаў ён і яна. Яна яго называла густавам, а ён яе гертрудай. Кожнаму з іх было год пад 60. Паважна гэтая пара выйшла на пляц перад ганкам баранавіцкага вакзала, і ён некалькі разоў пільна азірнуўся, а да яго ўжо ішоў з роўнай выпраўкай плячысты і разам з тым тонкі ў стане з вясёлым тварам і здаецца вельмі жыцця радасны чалавек у вайсковай форме, але можа ён і не быў чыстым вайскоўцам, бо некалькі чалавек цывільных чыноўнікаў абкружвала яго. Ішла за ім і вайсковая ахова солдаты з аўтаматамі і з іншаю зброяй. Гэта быў нейкі паважны чын. З усяго было відаць. Ён подбегам падышоў да таго, каго гертруда звала густавам, і яны абняліся, пацалаваліся. Сама гертруда з роўнай усмешкай на сціснутых губах абняла санавітага чалавека, і назвала яго таксама густавам. А той адказаў старой жанчыне доўгім пацалункам і под руку подвёў яе да машыны, што стаялі з левага боку ад ганка. Ён пасадзіў гертруду і густаву в адну з машын, побач шафёра сеў аўтаматчык. Сам ён з двума аўтаматчыкамі сеў у другую машыну. Гэтыя дзве машыны пайшлі следам за трыма грузавікамі з салдатамі, а за імі пайшлі яшчэ тры грузавікі з салдатамі. Так усе гэтыя паязджанне выехалі з баранавіч на сіняўку і далей проста імчаліся, по маскоўска-варшаўскай шашы на ўсход. Ехалі яны доўга без перапынку і толькі спыніліся на вялікім скрыжаванні. Пакуль шафёры правяралі машыны і надзімалі шыны, густаў старэйшы, высунуўся з машыны і углядаўся у вялікае дрэва. На твары яго ляжала, пячаць здзіўлення, напружання думак і як бы смутку. Але пасля твары яго запаланіла рыса упэўненасці, спакою і разам з тым цікаўнасці і холоднай разважлівасці. Было падобна, што на яго найшло многа жыцця радаснай, самаўпэўненасці ад цанавітага густава маладзейшага, які ў гэты час праходжваўся па шашы, а пасля падышоў да старэйшага густава. Зноў, як на баранавіцкім вакзале, пачулася паміж імі нямецкая мова. Маладзейшы густаў гаварыў так быццам захлёбваўся старэйшы гаварыў спакайней. Ён выказаў думку, што яго агортвае неспакой душы і што яго мучыць трывожнае ўражанне, што ён ужо калісьці бачыў гэтае дрэва. Як страшны кашмар пануе ў ім над усім выразнае ўяўленне гэтага гэта велічэзнага дрэва. Больш таго. Нават дома ў Геррманіі праз добрыя два десяткі год часта яго душылі начамі цяжкія сны, І ў кожным сне заўсёды над усім хаатычным і кашмарным узвышалася гэтае дрэва. І унь той нават сук з палявым каршачком на ім. Божа, як усё выразна, дакладна і ясна. Он жа на суку сапраўды сядзець каршачок. Стары густаў аж уздрыгануўся. Гертруда хапіла яго за руку і сама скаланулася. Густаў маладзейшы стаў, прыбянтэжаны. Нічога дзіўнага няма, сказаў ён, каб падбадзёрыць і падвесяліць старого. Бывае, што сны што-небудзь такое пакінуць у галаве, і пасля здаецца, сны яшчэ не даследаваны навукай. Не адказаў густаў старэйшы. Гэтае дрэва я сапраўды ўжо раз бачыў. На гэтым самым скрыжаванні дарог я тады упаў хворы, калі ў тую вайну мяне расейскі салдат вёў у палон. Божа мой, зноў лёс прывёў мяне сюды. Гертруда ўздрыганулася, прыліпла да пляча свайго густава губы ў яе дрыжэлі і голас перарываўся. Я ведаю, чаму мы до да конца дарогі не едзем цягніком. перасядалі ў машын. На цягнікі нападаюць невядомыя. Няма нічога дзіўнага, сказаў стары густаў. Цяпер вайна, а мы ў заваяванай краіне. Ты ж бачыш, што на машыне нас ахоўваюць грузавікі салдатамі. Ты баішся, што я зноў пачну нашу старую спрэчку. Дык ведай. Больш я ніводным словам не папікнуць цябе, але доўга тут не буду і назад у Германію поеду. Заваяваную краіну павінны асвойваць салдаты, а не жанчыны. Куды ты вязеш мяне? Яна ўжо готова была плакаць. Густаў выйшаў з цярплівасці, ён схмурнеў і прагаварыў: Ты немка, Ці ты не дачка вялікай Германіі? ты аж затрэслася яна хіба заўсёды быў немцам нават у лепшыя маладыя годы ты размякнуць мог як гліна і аддаваў чужаземцам і ворагам германії тое што павінен быў бы прынесці ў германію а ты мяне падпікаеш Тады б мы не шукалі шчасця ў гэтай невядомасці, а мелі б шчасце дома. Стары густаў аж пазеляеў і сціснуў зубы маладзейшы густаў сказаў да гертруды мама. Мы заваявалі гэтую краіну вялікай Геррманіі. Праз 50, праз 100, праз 200 год тут стане карэнная Германія. І не трэба ператвараць наше падарожжа у дакляраваную нам лёсам зямлю у падарожжа вечных валаводнікаў, якія едуць суда. Сын мой, Леш мне страшно. Мы не можем ехать без такой моцнай аховы. Это нічога яшчэ месяц яшчэ два і ўсё войдзе ў норму. Тут жывуць не людзі, а казюлі з нявольніцкай псіхалогій. Яны створаны, каб быць слугамі. Павесь над іхнімі галовамі меч, Дык яны адразу веруюць, што гэта не меч над імі, які кожны момант можа загубіць іх, а што гэта вісіць, найвялікшая справядлівасць усей светабудовы і пачнуць з удзячнасцю лізаць боты у таго, хто павесіў над імі гэты меч. Вось хто насяляе гэтую зямлю. Так што ты, бацька, сапраўды тады дарэмна быў перад імі паддаўся парыву радасці і не захаваў до конца сваю нямецкую вытрыманасць. Хіба хто калі будзе дзякаваць курыцу за тое, што яна глынула муху, якая кусала цябе. Ад курыцы бяруць яйкі, і ні з-за што яе не дзякуюць. А ты да таго быў страціў сваю нямецкасць, что аддаў ім здабытае на вайне чаму а толькі з-за таго что заварушылася душа германію зробіш вялікай не душой а жалезам відаць было што густаў маладзейшы ніяк не мог забыцца на нейкую памылку а зробленую калісьці густавым старэйшым. Як бы там не было, але гэтым самым ён давёў да спакою гертроду. Яна больш не скардзілася і не сціскала губа, з цікаўнасцю пачала паглядаць на абапал дарогі. Машыны і грузавікі салдатамі рушылі далей, Яны пакінулі за сабой вялікае скрыжаванне, з'ехаўшы на шлях, кірункам туды, куды раней пайшоў бы Сымон Ракучка, калі следам за ім гналася вайна. Так што праз малы час машыны, едучы бесперапынна, нікуды нідзе не зварочваючы са шляху, уехалі ў лес і неўзабаве апынуліся ў тым месцы, дзеня вельмі даўно акаловіч спавядаўся сымону і тамашу ракуцькам ідзе праходзіў кудысьці да свае мэты старыня вада і цяпер было ціхае гэтае месца толькі машыны парушылі яго спакой бяроза ўсё так жа кідала на ветер жоўтыя свае лісты и Іх ужо было многа на дарозе і ў траве, Сонца асвятляла іх, птушки пырхалі крыллем над гэтым месцам і цягнула пахам прыгрэтай сонцам травы і смалы. Стары густавы гертруда высунуліся з машыны тварамі і аглядалі дрэвы і зямлю. О колькі толькі гною прыйшоў захапленне густаў. Колькі гектар зямлі можна ўгнаіць лісцем сотні такіх бяроз? Я думаю, што нямала гектар адказала гертруда, і паміж імі зноў усталявалася згода. Машыны неўзабаве зніклі з гэтага месца, і зноў тут стала ціха. Змрокам таго дня на гэтым месцы зноў з'явіўся Сымон Ракуцька і не адзін. З таго самага боку, адкуль шляхам праз лес праехалі нямецкія машыны, ён вёў за сабою многа людзей. Ну, усіх было, можа, крыху менш як паўтары сотні. Яны ішлі ўсе адзіным гуртам, калі сабраліся на гэтай лясной дарозе. Збіраліся яны яшчэ з учарашняга дня на прылесі, і некаторыя з іх бачылі тут нямецкія і танкі і машыны. Адзін за адным яны ішлі, расцягнуўшыся бадай што на кіламетр, самы пярэдні ішоў сымон ракуцька далей вялікай бярозы на шляху праз лес ён не пайшоў сярэдзіны ланцуга выйшаў бок кастусь лукашевич у той же самай рудой жакетцы і ботах як тады апошні раз гаварыў з нявадам все людзі збочылі з дарогі ў лес спускаючы з плеч свае аўтаматы і вінтоўкі На дарозе пасталі вартавыя. Кастусь Лукашевіч і Сымон Ракуцька селі на ствол таго самага паваленага дрэва і доўга так сядзелі моўчкі. Ужо і зоры высветілі, а яны ўсё сядзелі і маўчалі. Дык ты ляш і спіш А я павартую цябе, сказаў ракуцька. Я не засну. Лепш ты спі. А калі тамаш раптам гук падасць, толькі я адзін пазнаю яго. Зноў можа з гадзіну яны маўчалі. Дык Я сам не свой без перадых уявіўся дадому, задудукаў раптам Смон Ракуцьк. Толькі бачу, дзве машыны стаяць пасярод вуліцы. Лізавета ўжо думаю давно дома, уляцеў у двор. Аж спатыкае мяне вачыма жонка, таіць бедная пасярод двара белае палатно і адкнуўся ў сенцы і аслупянеў. Там у мяне поўнае вешала адзежы вісела. Гэта я запасіў яшчэ дзецям, калі яны гадаваліся без мяне па той бок тае граніцы, каб мой смак да яе сто год трымцеў у варшаўскім горле. Дык стаіць пад тым вешалам немец і абчышчае яго знімае боты, чаравікі, хусткі, сукенкі, нагавіцы, паясы, рубашкі, кашулі і ўсё тохціць у чамадан. Божа літасці вы, Тады ўкралі дзяцей, А гэта зноў з'явіўся зладзюга, самую памяць аб двацаці маіх годах, калі я дзяцей чакаў крадзе парадкуецца, гаспадарыць. Колькі ж на свеце гэтых злодзеяў на маю шею. Ні ў маладосці, ні ў старасці няма ад іх ратунку. Я яшчэ нічога не ведаю, што ў мяне ў хаце робіцца. Як хаплю я немца ззаду за карак, як тузянук сабе, Дык ён як тая падла валится на мяне. Я его штурхану от сябе. Ён носом у подлогу, як зараве. Бог даў шчасце, что я паспеў подняць жорнаў камень и накрыть ім нямецкую галаву. Так что не разобрать стало, ці была у немца, голова. Ці так толькі гэтая крывавая каша. Паспеў яшчэ я заўважыць, як дрыгнули нямецкія ногі і апруцянелі навек. Уцякай! — закрычала жонка. Я даў ходу на вуліцу, аж бачу пра зачыненае акно, што ў мяне ў хаце, поўнае застолле немцаў. І хапаюць з лавы зброю, а мой тамаш замкнуў знадворку сенечныя дзверы і да мяне бяжыць з нямецкім аўтаматам. Мы з ім цераз вуліцу і ў сад і адтуль бачым, што яе жонку гоняць па вуліцы і страляюць па ёй. Яна ўпала. Мы з тамашом пабеглі да яе, Дык і па нас страляюць. Там аж як сыпане з аўтамата. Нямцы змоўклі, але іх набегла зноў як плоймы. У тамаша не было больш набояў у аўтамат. Так ён і сеў макам. Адным словом жонку забралі, а па нас стралялі аж пакуль мы не адкаціліся за крайнюю хату с палавину нашага пасёлка і жонку маю пагналі ў лагер, а мы з тамашом разам з усімі. Ну Тамаш хлопец бывалы і камандаваць на вайне ўмее, а пра лізавету што? А бо уже яе ведае, а нічагуткі, ніякага слыху, думай, што хочаш. Больш я і не бачыў яе. І ў цябе ж кажаш, дачка малая, ліза. Адкуль ты ведаеш, што яна ў лагеры? Я, напэўна, не ведаю. Зноў Сымон ракуцькай кастусь Лукашевіч змоўклі на доўгі час. Неба на ўсходзе пачынала шарэць, зоры цьмелі, Наці так даўно я глядзеў на зоры, калі шукаў яшчэ сабе дарогі на ўсё жыццё. Всё прайшло як адзін дзень, і зноў, як прыйшлося. Лізачка Дачушка. Кастусь Лукашевіч устаў і закурыў. Ён і ракуцька яшчэ цэлыя суткі так прагутарылі тут. Пасля кожнай гаворкі даючы па гадзіне маўчання. А яшчэ цераз дзень тут з'явіўся тамаш і з ім людзі. Усе аставаліся тут яшчэ нешта з паўтыдня, Цяпер успамінаюць, што ў тыя дні Смон Ракуцька многа бываў на людзях і любіў слухаць, калі хто што расказваў. Тамаш мала быў введён. Кастуй жа Лукашевіч быў вельмі задумёны, бадай што сумны. В апошнюю ноч перад выхадам адсюль з'явілася тут волька. Яна нашмат змянілася з таго, калі пакінула сумлічы. Здавалася, што яна стала вышэйшая ростам, рысы твару я сталі вострымі. Яна была ў мужчынскай жакетцы саматканага сукна, руки трымала ў кішэнях. Некалькі гадзін да раніцы яна праседзела з кастучом на паваленым дрэве і скарга прорывалася ў яе голасе. Яна доўга расказвала кастусю, як тыдняў два хадзіла на воддалек па лясах і полі там под лагерам. як нарэшце выбрала зручнасць падысці да лагернай агароджы недзе на вярсту. Там было торфяное балото, праз якое цякла павольна ржавая рачулка. Я ляжала ў чорным куп'і некалькі дзён. Раз на дзень да той рачулкі нявольнікі з лагера з'яўляліся па воду. Саматугам яны кацілі бочку на колах. Вартавы немец не ішоў следам за імі, асадзіўся са сваім аўтаматам на купіну і звод далеку сачыў за людзьмі один раз я подпаўзла до самой рачулки и калі яны уже налили у бочку воды и пхали я назад я запытала у іх ці няма там у лагеры лизы прозвішча лукашевич Младая жанчына з распушчанымі валасамі адагнулася ад бочки, сказала, што нейкая ліза ёсць і ўжо даўно ляжыць каля слупа ад агароджы, хворае на крываўку. А колькі год можа быць гэтай лізе, запытала я. Але немец там крыкнуў, і людзі наляглі на бочку. Можа, гэта і яна даўно ляжыць. Вельмі доўга яны маўчалі. Канчалася ноч, Волька раптам ткнулася тварам у кастусёва плячо і зарыдала. Нашто цябе благі лёс прывёў тады да мяне, калі я была малая. Божа, якая пакута. Кастусь запытаў так где ж батька не ведаю те батька знік я яшчэ раз вярнулася была ў хату пуста павукі адбіта і ад дошча как но заплятаюць Як прайшоў дзень і сцямнела, гэтае месца зноў стало пустое. Ні голасу, ні шоргату. Стала поўная цішыня. І ветру не было, Але лісце з бярозы падала ўсю ноч. Так што зранку вся зямля пад бярозай была выслана, жоўтолісцем. Але не было каму цешыцца хараством гэтага малюнка. Тут не было ні душы. Птушки, што збіраліся зімаваць у лесе, смело садзіліся на паваленае дрэва, і за цэлы дзень ніхто ні разу не не спудзіў іх.